da se mladi Dobar dan, drage naše slušateljice i dragi nam slušatelji. Kao što već znate, petkom popodne rado s vama dijelimo triske. Danas smo posebno darežljivi, pa ću vam podijeliti čak dvije. U ovoj 67. triski razgovarat ćemo s upraviteljicom Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva gospođom Kristinom Bulešić-Stanojević. U drugom dijelu emisije naučit ćemo čak dva nova pojma u rubrici Nemam pojma. Kroz emisiju vas vodi Ana Milovan. Ostanite na stanici Mir, slijedi glazbeni broj. za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva potpisivanjem ugovora s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije postale promotor programa Mladi na djelu i programa za cjeloživotno učenje. Tim smo povodom razgovarali s upraviteljicom zaklade, gospođom Kristinom Bulišić-Stanović. Znači, za početak e, objasni nam, molim te, što je to Agencija za mobilnost i EU program? Pa evo, Agencija za mobilnost i EU programe je javna ustanova koja se bavi mobilnošću, promocijom i provedbom programa Europske unije, a koji se tiču obrazovanja i mladih. Kakve programe provodi Agencija za mobilnost i EU programe? Pa evo, program nabrojat ću nekoliko, znači program za cjeloživotno učenje, zatim program Mladi na dijelu, program Euraxis i program bilateralne mobilnosti. Šta je to program Mladi na dijelu? Pa evo, to je jedan od programa Europske komisije koji je namijenjen mladima, kao što je sam naziv govori, ali isto tako organizacijama mladih te svima onima koji su uključeni u rad sa mladima. Pa on nudi brojne mogućnosti eh, i to mogućnosti mobilnosti i neformalnog eh, obrazovanja, odnosno učenja, zatim promiče međukulturalni dijalog eh, i on je otvoren za sve mlade ljude, neovisno znači o njihovom obrazovanju ili kulturalnoj ili društvenoj pripadnosti koji su ciljevi programa Mladi na djelu? prvenstveno promicanje aktivnog građanstva mladih, zatim imamo razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, promicanje europske suradnje u sektoru mladih i razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima i organizacijama mladih. I ovdje ću možda samo spomenuti da se po tom programu mladima smatraju osobe od 15 do 28 godina, a u nekim slučajevima s obzirom da se radi o programu koji je u više zemalja eh, prepoznat i, i, i provodi se u kategoriji kategoriji od 13 do 30 čak. Koji su prioriteti programa Mladi na dijelu? Pa imamo europsko građanstvo, zatim aktivno sudjelovanje mladih znači u društvu, odnosno u životu zajednice, kulturalna različitost i e, uključivanje mladih sa smanjenim mogućnostima. Kako korist imaju građani Istarske županije od toga da je zaklada postala promotor programa Mladi na dijelu i programa za cijelo životno učenje? Pa prije svega evo, znači mi smo takozvana kontakt točka e, agencije za mobilnost gdje mi e, kroz e, pružanje direktnih informacija svim zainteresiranima i onima na koje se taj program odnosi imamo direktno na raspolaganju znači u našoj zakladi putem naših svih komunikacijskih alata, znači od newslettera do web sajta, do infodana koje ćemo organizirati i osobno mogu reći, ali to je neko stavi organizacije, smatram da koristi je to što je sad sada to pri ruci zapravo svim građanima e, Istarske županije i e, naravno ako govorimo o web sajtu pri ruci je ako se ide na stranice Agencije za mobilnost, ali e, mi ćemo četvrtkom, znači svaki četvrtak od 10 do 12 sati u našim prostorima imati takozvana otvorena vrata za građane gdje svi zainteresirani mogu doći i porazgovarati s nama o tome E, šta je to e, program recimo mladi na dijelo ili životno učenje, koje mogućnosti nudi, kome se mogu javiti, kad će biti otvorni natječaj, tako da evo to je jedan direktan, direktan kontakt e, na, na tu temu. Da se mladi Continue the thing broken on a swing. Cat boxes of old. Iskra! Da se mladi Ponovno smo zajedno u 67. Triski. U današnjoj emisiji gošća nam je upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, gospođa Kristina Bulešić-Stanojević. Povod današnjeg razgovora je potpisivanje ugovora između Zaklade i Agencije za mobilnost EU, e čime je Zaklada postala promotor programa Mladi na dijelu i programa za cjeloživotno učenje. U prvom smo dijelu saznali više o programu Mladi na dijelu, a sada saznate što obuhvaća program za cjeloživotno učenje. Kristina, što je to program za cjeloživotno učenje? Pa program za životno učenje znači je također jedan od programa Agencije za mobilnost i EU programe koji je uspostavljen odlukom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, a on je nastavak znači na, za sve one koji znaju, možda ako i nećemo kasnije malo i pojasniti, na generaciju obrazovnih programa Sokrates i Leonardo da Vinci E, pokriva se za područje 2007. do 2013. i e, svi zainteresirani koji imaju veze na bilo koji način sa obrazovanjem, a kasnije ćemo pojasniti u kojim kategorijama, mogu sudjelovati u tom programu. E, da li je pojam cjeloživotnog učenja isto što i pojam cjeloživotnog obrazovanja? Koja je razlika između ta dva programa? Pa ovako, svakako je važno istaknuti da ta dva pojma nisu istoznačna, da je obrazovanje zapravo e, samo organizirano učenje, a da je učenje širi pojam i širi koncept koji uključuje i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja, te se može zapravo provoditi cijeli život. Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska programa. Možete nam nabrojati koji su to programi? Može, evo to je program e, Comenius e, koji obuhvaća predškolski odgoj i školsko obrazovanje, zatim Erasmus, visokoškolsko obrazovanje, Leonardo da Vinci, strukovno obrazovanje i osposobljavanje i program Grundvig, obrazovanje odraslih. Tu imamo još dva e, komplementarna programa koja e, u ovom slučaju možda su manje interesantna, ali ja ću ih samo spomenuti. To je transverzalni program i Jean Monnet program koji podupire institucije koje se bave europskim integracijama. Međutim, ova četiri, evo možda se možemo više usmjeriti s obzirom da mi nekako više promoviramo ta četiri. Dobro, možete nam onda e, e, reći koje su, kome su namijenjeni e, Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus i Grundtvig, te koji je cilj svakog programa i kakve aktivnosti oni obuhvaćaju? Može, možda u startu samo da spomenem e, sa tim programima šta se želi u stvari postići. Znači, želi se, to važi za sve programe, stvoriti napredno društvo znanja, zatim održiv ekonomski razvoj i veći broj kvalitetnih poslova i društvenu koheziju, znači E, među zemljama koje sudjeluju u tom programu pa da se vratimo na Comenius, on omogućuje suradnju među vrtićima, dakle osnovnim i srednjim školama diljem Europe, a e, njegovi prioriteti znači za 2010. a bit će slično znači u 2011. idu u tri kategorije, to su stručna usavršavanja, pripremni posjeti i kontakt seminari i takozvani e-twinning, znači suradnja škola, odnosno vrtića putem, putem interneta. E, za sve programe, e, znači spomenut ću opet ću ovdje nabrojati Leonardo da Vinci, rekli smo da ne preskočim nekoga Erasmus i Grundvig, važi isto, a to je da se želi poboljšati kvaliteta mobilnosti i e, povećati broj mobilnosti, da li učenika, nastavnika i nenastavnog osoblja, znači u Europi, zatim potaknuti učenje stranih jezika, na primjer, e, razvoj, potaknuti razvoj inovativnih sadržaja, pedagoških metoda i različitih pristupa za cjeloživotno učenje. E, znači, komenjuš sam spomenula kome je namijenjen e, Leonardo da Vinci obuhvaća strukovno obrazovanje i osposobljavanje na svim razinama obrazovanja. Također tu možemo spomenuti stručna znanja, vješine i sposobnosti kroz sudjelovanje koje se postiže tom mobilnošću, znači između različitih zemalja. Njihove, njegove aktivnosti e, jesu kao što smo prije rekli e, mobilnost, pripremni posjeti i ovdje možda dodati još partnerstva e, između ustanova u strukovnom obrazovanju. Onda Erasmus je namijenjen visokoškolskom obrazovanju, i u okviru tog programa moguće je sudjelovati da li u individualnoj ili u grupnoj mobilnosti u europskim obrazovnim projektima. Njegove e, aktivnosti jesu e, mobilnost studenata, s da se radi o visokoškolskom obrazovanju, mobilnost nastavnog osoblja i bitno je spomenuti da e, ovdje može biti i mobilnost nenastavnog osoblja i to možemo pokriti stručno usavršavanje recimo od 1 do 6 tjedana. I za kraj, znači naravno ne manje bitan, je program Grundvig koji omogućuje suradnju između institucija povezanih sa obrazovanjem odraslih, dijelom E, diljem pardon, cijele Europe. Također stručno usavršavanje, posjeti razmjene, pripremni posjeti i partnerstva. E, želim naglasiti možda na kraju još da e, naravno sve ovo što smo sad nabrojili se dodjeljuju financijske potpore putem raspisanih natječaja od strane Agencije za mobilnost. Na našoj web stranici i na svim našim promo materijalima također će biti obavijest o terminima natječaja. E, krajem 2010. godine bit će e, cijela lista znači, potencijalnih e, natječaja za 2011. godinu i svi oni koji se prepoznaju u, u jednom od ovih programa, naravno da su dobrodošli da se jave. Triska! Da se nismo stigli do rubrike Nemam pojma. Još smo malo na programu za životno učenje, pa saznajmo što je to Jean Monnet program. Jean Monnet program je dio programa za cjeloživotno učenje čija je svrha potpora institucijama i aktivnostima u području europskih integracija. Aktivnosti programa su projekti koji uključuju Jean Monnet Chairs, udruge profesora u visokoškolskim institucijama, podršku znanstvenicima u stručnom usavršavanju, istraživanja koje potiču europske integracije, multilateralni projekti i mreže, financijska podrška određenim institucijama koje se bave europskim integracijama. Aktivnosti Jean Monnet programa provodi izvršna agencija u Briselu. Upoznat ćemo se i sa značenjem transverzalnog programa. Aktivnosti tog programa su suradnja i inovacije u obrazovnim politikama programa za cjeloživotno učenje, učenje jezika, razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije te širenje rezultata programa za cjeloživotno učenje. Transverzalni je program dio programa za cjeloživotno učenje koji pokriva cijelu vertikalu obrazovanja od vrtića do visokoškolskog obrazovanja. Cilj je transverzalnog programa omogućavanje programima Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus i Grundvik ostvarenje najboljih mogućih rezultata uz pomoć prije navedenih aktivnosti dostupnih unutar ovog programa. Većinu aktivnosti transversalnog programa, osim studijskih posjeta, provodi izvršna agencija u Briselu, piše na stranicama Agencije za mobilnosti programe EU www.mobilnost.hr. se Dragi naši, stigli smo do kraja 67. triska. Znamo, znamo, želite još. Zato ostanite na stanici Mir, jer za nekoliko trenutaka započinje i 68. triska u kojoj razgovaramo s jednim državnim prvakom. Do 68. triske pozdrav od Dane Šužić, Denica Škaljardija, Danijela Balobana i Ane Milovan. Pozdrav svima, dobrodošli u 68. trisku emisiju Pulskog centra za mlade. S nekim od vas se danas družim po drugi puta pa znaju koga slušaju, a za sve ostale moje ime je Ana Milovan. U drugoj današnjoj emisiji razgovaramo s jednim državnim prvakom u veslanju. Došlo je vrijeme da vam otkrijem ime našeg današnjeg gosta. S nama je Mario Jelčić, mladi veslač veslačkog kluba Istra iz Pula. S njim je razgovarao Elvis svekete. Dakle, danas ćemo razgovarati sa Marijom Jelčićem. A evo, predstavi nam se ti ukratko. Dobar dan, ja sam Mario Jelčić, e, dolazim iz Pule, imam skoro 18 godina. E, hobi mi je veselje i ja sam odlučio se za taj sport na nagovor oca i brata. prvo brat rekao idem ja, idem ja, zato što je tata isto trenirao. I onda sam došao, ajde idem ja s tom, uvijek moramo ići skupa jer smo blizanci. I onda meni se u početku nije sviđalo, baš sam čekao sam kada će početi kiša, da bude loše vrijeme, samo da ne idemo na vodu. Ali onda kada su stizali prvi uspjesi, sve više mi se svidjelo, postali smo ekipa, druženje je bilo super. Jedna odlična razbibriga, briga, uz to izgrađujete kao i kao osobu, a i fizički te izgrađujete. Ko je Ivan Jelčić, obzirom da smo ga našli na stranicama e, Veslačkog kluba, ali to ti je... Jedini i, i malo stari brat, 10 minuta stari, ali bez njega ne mogu, baš smo vezani, iako smo dvojećani blizanci, non stop smo skupa je godine. Znači jedna od motivacija je i druženje sa bratom. E, koji je bolji? A, a u čemu. On je bolji u školi, ja sam bolji u sportu i tako vidim. Kada i zašto si se počeo baviti veslanjem, ako si mi djelomično već odgovorio, recimo od koje godine se baviš veslanjem? Bavim se već šest godina, znači oko, e, od 2004. 2005. Uh sam se počeo baviti, to je bio šesti razred, mislim, sedmi u devetom mjesecu je bio upis u školu veslanja i u školi veslanja smo bili godinu dana, pa onda smo prešli u stariju kategoriju i tako je počelo zbiljnje bavljenje. Ok, e, hoćeš nam reći kako izgleda tvoj jedan trenerski dan, obzirom da se puno priča, pogotovo zato što vidimo veslače kada trče onaj, <laughs> ono zagrijavanje, svi ih vidimo, pa izgleda dosta težak taj trenerski dan. Ako smo u školi jutro imamo trening popodne, ako smo u školi popodne imamo trening jutro. Kad god imamo praznike, uskršnje, zimske ili ljetne, uvijek imamo dva treninga dnevno. A, pred kraj škole, kada se ne možemo naći zbog smjene, ako smo suprotni smjene, onda se dižemo za u pet i pol jutro počinje trening i tako smo imali ovih mjesec dana do državnog ove godine. A ljeto bilo je naporno, nismo imali toliko puno vremena, kupali smo se uvr glave desetak puta, svaki dan je bilo dva treninga i to po više sati. Dobro, ali izgleda da ste se dobro pripremili jer ovaj, zadnja vijest, zadnje dvije vijesti su svjetsko juniorsko prvenstvo u Češkoj i hrvatsko veslačko prvenstvo na Jarunu od kojih, sa kojih ste donijeli kao klub dosta medalja, čujem. Hoćeš nam reći što? E, jesmo, dobro smo se pripremili, jednostavno to smo htjeli, za to smo radili proteklih pet godina i to, to je sve što smo htjeli od tog sporta izvući maksimum, a sa medaljama smo se vratili iz drž sa državnog, to je plod dugogodišnjeg rada i jedna smo generacija koja će se dugo pamtiti u ovom klubu. Ti si recimo hrvatski veslački prvak u dvije, juniorski u dvije discipline, hoćeš reći koje? E, to su četverac sa Kormilarom i Osmerac. To su dvije najveće discipline, Istina, bilo je malo manje konkurencije, ali to je zato što su se nas prepali jer su vidjeli ko je unutra i tako su, pobjegli su, tako se da Reci nam, da li postoji neka specifična prehrana za e, treninge, e, koji slijede treninge veslača? Da, e, prehrana se sastoji većinom od hidrata jer je to sport izdržljivosti. Mislim da je omjer 70% naprema 30 ili 80-20. Jer Nama je potrebna snaga da bi oče veseli, ali opet najbitnija je izdržljivost. Ovdje prolaze oni izdržljivi sa maksimalno mogućom snagom u datom trenutku. Ok, koja ti hrana onda nedostaje? A nedostaje mu i slatkiš i junk food i to. To rijetko kada je. E, da li se možeš sjetiti koja ti je najdraža utrka? Najdraža utrka mi je repesaž na svjetskom prvenstvu. To bi bilo nakon kvalifikacija kada smo ispali, kad nismo prošli u dva finale, zato što samo prvi je prolazio, a znali smo nećemo biti prvi, repesaž je kao e, druga prilika i tamo prva dva su prolazila. Vidjeli smo u skupini da smo sa jakim španjolcima koji su osvojili broncu u finalu kasnije. Bili smo sa e, ovim e, Bjelorusima koji su protekli dan odvesali 10 sekundi brže nego mi Francuzi koji su isto tu negdje s njima i sad nismo znali šta ćemo. Kiša je padala jako, bilo je jako hladno i jednostavno neka atmosfera je bila sva tmurna i rekli smo ajmo, za ovo smo trenirali, za ovo smo radili, ajmo dati sve od sebe i šta bude, bude. Idemo glavom kroz zid. I prošli ste. I prošli smo, ne znam ja kako, ali nisam mogao vjerovati, ja kao sam sanjao nakon te trke. Evo za slušatelje i kasnije čitatelje, da naglasim, vi ste na tom svjetskom juniorskom prvenstvu ekipno osvojili pet, peto mjesto, jel da? Da, mi smo, ne pojedinačno, to smo, mi smo u četvrcu bez, smo bili peti, još dva dečka iz Pule su bila u četvrtu sa, sa dva dečka iz Šibenika deveti, jedna cura je bila 13. u dvojcu na pariće, što je isto jako dobar uspjeh. Malo je bilo peh njima zbog skupina, ali hoću reći da ima puno ljudi iz Pule koji su vrijedni. Da, to sam baš htio reći za jednu malu pulu na ipak svjetskom juniorskom prvenstvu, to su odlični rezultati. E, imam pitanje, vidiš, u tom smjeru. Onda, koliko si zadovoljan e, e, medijskom praćenosti veslanja kao, kao sporta? Pa ne mogu očekivati da se medijski puno prati sport jer kao prvo nije profitabilan i rijetko ko ostaje u senjorima, senjori to se jednostavno trenira jer se voli. Previše je tu truda i odricanja da bi se isplatila. Veselje se nikako neće isplatiti, osim ako mi to ne volimo. A medijski je teško to pratiti jer i trke nisu zanimljive, monotone se. Jednostavno krene se, 7 minuta traje, nama traje kao vječnost, ali vjerujem da onom koga ne zanima isto je to. Dobro. Evo nas recimo zanima, obzirom da si mlada osoba koja ima već i ono uspjehe u tom sportu, mi mislimo da je to bitno pratiti. A, recimo jedno od sljedećih pitanja da se nadovežemo na onu najdražu utrku gdje smo preskočili, koja ti je najomraženija utrka? Koje se najsjećaš u najneugodnijem e, recimo da ti je osnovno najneugodnijem sjećanju? isto tako, ove godine kad smo bili kandidati za reprezenta izbornu vrstu, krenuli smo sa prvim provjerama. Croatia Open je bila prva regata na vodi. A to mi je bila jedna od najgorih trka u životu jer ja sam bio spreman imao sam dečki za sebe iz drugih klubova koje nisam znao kako će se ponašati u Žancu, a moj kolega Bruno je bio bolestan prije toga i jednostavno nismo bili toliko fizički spremni. Ja sam puno očekivao te trke jer to je bilo biti ili ne biti ovako. I tu trku smo malo kiksali zbog tih bolesti, zbog neuveslenosti i ispali smo kao zadnje trube, onako šta mi radimo ovdje a trener nam se smilio, dao nam drugu šansu, išli smo u Segedinu, Mađarsku, tamo smo dobili ove dečke koji su pobjedili na Kroaciji i to nam je otvorilo vrata daljnjim kvalifikacijama. Da se listening to records, I just knew what to do. I, mainly taught myself. And, you know, I did pretty well, except there were a few mistakes but, uh, that I made that uh, I have just recently cleared up, you know. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can in the You know, I feel like I have a lot of work to do still, you know, I'm a student and I'm also a teacher of the drums too. <laughs> to be able to continue to let what is inside of me, which is which comes from all the music that I hear, you know, I'd like for that to come out. And it's like it's not really me that's coming. The music's coming through me. The music's coming through. The Music's coming through. Music's coming through. Music's coming through. Disco, da se manchul! Evo nakon kratkog glazbenog predaha ponovno smo zajedno u 68. triski. Elvis Fekete razgovara s mladim veslačem Marijom Jelčićem. Dakle, što je Swift Boat? Swift Boat je čamac proizveden u Kini, nešto je jeftiniji upravo zbog jednostavne proizvodnje. To kažu da je ovaj čamac što smo mi uzeli je najbolja, najbolja verzija tog Swifta. To kažu da je kopija Empahera, a Empaher je najbolji proizvođač čamaca uz Filipi dolazi iz Njemačke i jednostavno mi smo zadovoljni tim brodom. Koliko sam ja čitao, to je brod koji je e, grad Pula i gradonačelnik Miletić donirao, zapravo omogućuje ili sfinancirao njegovo nabavljanje za, za klub. Je li istina? Je istina i zahvalni smo im na tome i što su nam, što su nam omogućili da postignemo te dobre uspjehe. Jer isto tako prije dvije godine isto smo vrijedili dosta na smjeni generacije, bili smo mlađi juniori zadnja godina ali nismo bili u mogućnosti osvojiti medalje upravo zato što nam je falio čamac. Dakle, može se reći da grad prati vaše uspjehe? Ja, dosta dobro. I stvarno, sve ove čance što imamo možemo zahvaliti njima što imamo, jer grad Pula nam je omogućio, tako reći, većinu onog što imamo u A to i meni da čuti. E, koju školu ideš? Idem u opću gimnaziju, četvrti razred i puno ih sve pozdravljam i <laughs> zahvaljujem što su bili strpljivi, što su me razumjeli, imali su puno razumijevanja svih ovih godina, što nisam išao van toliko, što se nisam družio s njima non stop. Nakon škole ja bi odmah pobjegao doma jer imam trening, nisam imao vremena previše za njih. E, koji su ti dakle dalji ciljevi onda u, u, životu obzirom na školu i na ovaj odabir sporta koji si odabrao vezano za dakle i sport i edukaciju? Pa, dalji ciljevi su mi isto visoki kao i sve, ali htio bi upisati medicinski fakultet u Zagrebu. A budući da sam trenirao svih ovih godina jako puno, nisam mogao previše učiti, stoga sam ove godine odlučio se posvetiti više učenju, neću više trenirati vesanje. Ovaj put ću svu tu energiju prosmjeriti na učenje, tako da upišem što želim i nastavim tako. Ja s moram poslušati mozak, a ne srce. Da slušam srce, ostao bi u vesanju, bavio bi se time još deseta godina, ali što onda? onda... To ne znači da se nećeš vratiti, veslati, naravno. Istina, istina. Ako bude sve u redu sa faksom, ako budem mogao pratiti, u senjerima se lako upišem. Hvatim godinu dana ritam i evo nas. Postoji li e, e, u životu jednog e, uspješnog sportaša i neko drugo slobodno vrijeme? Ako da, kako njega provodiš? A pa ovisi kojim se sportom bavimo. Recimo u Veslanju imali smo sad kao juniori 7 treninga tjedno, na proljeće smo imali do 10 treninga tjedno. Tako da ono slobodno vrijeme ili učim ili spavam ili se jednostavno odmaram i punim baterije. Znači nema ga baš puno, to ćeš reći. Nema vožnje bicikla, nema igranja košake s prijateljima, nema izlazaka do četiri ujutro. To... Ono. Kino? A, kino. A rijetko kad smo išli u kino, išli bi oko na picu, bitno da se nešto jede, da se malo napunimo. E, dobro. E, reci mi možda koja je razlika između mora i jezera, obzirom da ovdje trenirate na slanoj morskoj vodi, a koliko sam vidio mnoga natjecanja su na stajaćim vodama. Ovaj, bitna razlika u tome što čamac malo više propadne u jezeru jer je e, jezero rijeđe, a slana voda, a nama je ovdje bolje jer imamo veći otpor i onda ovdje nekako kao da više očvrstnemo, tamo imamo malo drugačiji osjećaj, ali tamo onda brže idemo. Znači dobra je predispozicija živjeti i trenirati na moru, a natjecati se na stajaćoj vodi. Da, istina, dobro. Dobro. E, imaš li neke uzore u veslanju? A, uzor u veslanju mi je bio, još uvijek je Matthew Pinsent, to je štroker četvrca bez britanskog. Ovaj, oni su osvojili olimpijadu 2000 sa Steve Red, Redgraveom on mu je bio dugogodišnji partner u dvojcu i u četvrcu bez. A Steve Redgrave je petorostruki zlatni olimpijac. Znači pet medalja za redom je osvojio što niko nek, nikad u nije. Osim ako se ti ne vratiš nakon medicine. E. teško je to izvedivo, pošto ciklus traje četiri godine, a on ih je pet odradio, što znači 20 godina ja bi trebao biti non stop u vrhu. A on je, mislim, krenuo sa 18 na 20 godina, nakon toga već 38 godina, to je već... Jednu stvar sam pročitao na, na, na stranicama kod poziva za e, upis novih veslača i kaže u školu veslanja pod stručnim vodstvom naših trenera mladi veslači razvijati će svoje tjelesne i psihičke mogućnosti i izrasti u vrhunske sportaše i bolje ljude. jako me se dojmilo ovo vrhunske sportaše i bolje ljude. Pa misliš li ti za sebe da si u ovih e, posljednjih godina koliko se baviš veslanjem ba djelomično ili jesi li izrasao u, vrhunskog sportaša i u boljeg čovjeka? Pa za sportaša mislim da imam tu rezultati koji pokazuju pravo stanje stvari, a za kao čovjek jednostavno dobio sam neke neka iskustva i naučio sam se odricati, naučio sam se suočiti s problemom kad god je teško uhvatiti se u koštac s tim jer ako jednom pustimo problem da ode uvijek ćemo cijeli život opuštati i tako da. Lijepa misao. Znači, bilo bi dobro preporučiti onda mladim ljudima da se upišu u školu veslanja i pa evo, a kako biš ih ti pozvao u jednu, dvije rečenice? Jednostavno, svim mladim dečkima i curama, ne samo dečkima, da neka dođu u klub, neka vide kako je to odlična atmosfera, treneri su jako vrijedni, trude se, zabavno je u početku, kasnije kroz zabavu se dođe do dobrih rezultata i jednostavno veselje se zavoli i kad uđe u srce ne može izaći. Triska! Da se čuje! increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. Hvala Mariju Jelčiću, a mi ostajemo u veslanju i u našoj rubrici Nemam pojma. Donosimo nekoliko pojmova iz veslačkog žargona. Kormelar je osoba koja upravlja čamcem i bodri posadu tokom treninga ili utrke. Iskusni kormelar može biti i trener veslačima i ponekad donosi prevagu od poraza do pobjede. Štroker, to je veslač koji sjedi najbliže krmi i kormilaru ako postoji. Štroker je odgovoran za uspostavljanje dužine zaveslaja i frekvencije. Rak. Rak to je problem koji se javlja kad veslačevo veslo zaglavi u vodi, obično odmah nakon zahvata ili neposredno prije konca, a uzrokovano je nepravilno postavljenim veslom u provlaku. Moment čamca u tom slučaju može nadvladati njegovu kontrolu nad veslom. U ekstremnim slučajevima veslač može biti doslovno izbačen veslom iz čamca. Promašivanje vode, veslač započinje provlak prije nego li je kompletirao zahvat ili ga u nekim slučajevima nije ni započeo. Tada se to isto e, naziva i veslanje sa lošim zahvatom. Pozdrav publici, e, nije mahanje publici, već greška u kojoj se ruke vode prenisko tokom faze odmora, posebno duboko poniranje ruku pred zahvat. Rezultat toga je da se lopata nađe previsoko iznad voda. A lopata je široki ravni dio na kraju vesla kojim se vrši potisak na vodu. Bacanje vode je greška izbacivanja vesla iz vode, to jest veslo izlazi iz vode prije nego je provlak završen. Triska! Da se mladi All these freaks in this country believe revolution is, is controlled by man. I say to you youngsters today, revolution never have and never will be controlled by man. Revolution always have and always will be controlled by nature. Stigli smo i do najava i natječaja. Europski volonteri Pierre Ives Mingant, Camille Viguer i Rebecca Reisberg zajedno sa zajednicom Talijana općine Bertonigla organiziraju besplatan tečaj francuskog i njemačkog jezika za sve zainteresirane osobe. Prvi informativni susret održat će se 5. studenu u prostorijama zajednice Talijana u Bertonigli s početkom u 17 sati. Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj raspisuje natječaj pod nazivom Ljudi za ljuda za učenike srednjih škola diljem Hrvatske. Natječaj se provodi u okviru Europske godine borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, a objavljuje povodom Međunarodnog dana borbe za iskorjenjivanje siromaštva, dakle 17. listopada je natječaj objavljen. E, za sudjelovanje u natječaju učenici trebaju pokazati da su nekome pomogli ili poduzeli konkretne i inovativne aktivnosti u borbi protiv siromaštva i socijalne isključivosti u svojoj životnoj sredini, te ih dokumentirati u audiovizualnom obliku poput fotografija, prezentacija ili kratkog filma. Učenici se mogu prijaviti na natječaj individualno ili u grupi do tri učenika. E, natječaj traje do 1. prosinca 2010. godine, a više informacija možete dobiti na web stranici delegacije Europske unije www.delhrv.com .es.europa.eu Međunarodni projekt izložba Vrijeme nakon prilika za mlade vizualne umjetnike koji rade u svim medijima da izlože svoje recentne radove u žiriranim prostorima u Rijeci i Splitu zajedno s mladim umjetnicima iz Engleske. Galerijski prostori bit će obznanjeni početkom 2011. godine, a izložba se planira održati tijekom mjeseca svibnja u Rijeci i kolovoza u Splitu 2011. godine. Zahtjev treba sadržavati ispunjenu prijavnicu, životopis i biografiju, pet fotografija umjetničkog rada koji prijavljujete ili link na web adresu. Ako prijavljujete tri rada, molimo poslati po dvije fotografije svakog pojedinačno, tekstualno objašnjenje rada i opis tehničkih potreba, na primjer videoprojektori, postmenti i sl. Na natječaj se možete prijaviti do petka petog studenog na adresu na adresu vrijeme nakon 2011 at gmail.com ili bezjaki 12 51216 Viškovo. Otvoren je natječaj za izradu vizualnog identiteta Saveza udruga Rojca. Traži se novi logotip Saveza koji će odražavati duh Saveza i dočarati njegove prepoznatljivosti značaj zajedničkog snažnijeg nastupa udruga u Rojcu u Puli, Hrvatskoj i inozemstvu. Znak Saveza mora sadržavati ideju zajedništva i autonomiju pojedinih udruga istovremeno. U prvom krugu odabrat će se pet najboljih radova koji će se usmjeriti u daljnu doradu i razradu znaka te će se najbolji radi izabrati u drugom krugu. Sam znak mora biti u nekom od vektorskih formata, ispis logotipa, format printa A4, izvedba u boji, crno-bijela, dakle pozitiv i negativ, visoko kreativno, suvremeni dizajn te prepoznatljivo saveza udruga Rojca, kratko pismeno obrazloženje, nevezivanje za lik Karla Rojca, no može za zgradu samog Rojca, jednostavna aplikacija na promaterijal materijala. će ističe 30 dana od njegove objave, a radove možete poslati na udruga teatar umjetnosti Tofa Gajeva 352100. Pula. Drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja druge današnje emisije, to je 68. triske. Nadam se da vam je bilo ugodno s infoterencima koji su danas bili Elvis Fekete, Daniel Baloban i Ana Milvan.